pri lando nomoi. Kiel mi jam diris citie, mi lernis memstare la basen reguloin cae vortoin de Esperanto antau SUFICIE multa jaroi. Sed mi VERI ec interesigis pri la internazia lingvo nur antau quar jaroi. Tiam mi perceptis che oni usas por multae landoi la finajoin uio au io ne nur shainis al mi, che io estas pli usata ol uio, sed ancao mi shatis pli la sonon de io. Iam mi exciis, che uio estus pli giusta, sed mi daure usis la finajon io, char gi estas usata shaine de la plei multo, ec in la oficial organo de la Universale Esperanto Asocio, la Revue Esperanto. Tamen anto kelkaj monatoj mi leges en la revuo Brasilia Esperantisto, la oficiala organo de la Brasilia Esperanto Ligo, en la sekcio Lingva Angulo, artikolon pri landonomoi, en quio la aŭtoro defendas la uzon de ujo. Fakte la artikolo havas kiel fonton tekston de Renato Corsetti en la retejo Bona Lingvo. Hier mi vidis ancau articolon de Anna Löwenstein titulitan La nova modo uio. Tio comencijas jene. Cial mi insiste plu diras Germanuio cae Italuio, ciam ciui aliae preferas Germanio ca Italio. Nu, pro plurae cialoi. Parte, char io, shainas al mi stranga finajo ne congrua con la simplezzo cae regolezzo de esperanto. Pli pritio poste. Sed plei parte, cae mi ne eltenas la confuson, cion la finajo io al portis alla landonoma sistemo en esperanto. Cia confuso? Hmm. Ciel clarigi la landonoman sistemon en uno alineo. Mi jam dedicis al tiu temo tutan libreton sed mi farus mian eblon clarigi rapide. La nomoi en Esperanto estas dividita en du grupoi. Unu grupo sekvas la modelon usono usonano. La alia sekvas la modelon brituio brito. Multae esperantistoi, compreneble, preferas usi io anstatau uio, cae do diras pritio. La problemo estas che ankaŭ in la unua gruppo, usono, usonano, multae nomoj finigas per io. Exemple, Algerio, Australio, Namibio, Colombio. Do, kiam oni lando landonomon, quio finigas per io, quies cie, ciu die sequas la modelon usono, usonano, ciu la modelon britio, brito tiu gravas ciam necessas formi la nomon de la landano, char in la unua caso necessas aldoni ano alla radico, dum in la dua necessas forigi la i. Mi vidis ancao in la libera folio recensum fare de José Antonio Vergara pri la libro Rusoi logias in Russoio. In tiu texto mi trovis respondoin al demandoi qui in miam volis fari. Estis in decembro 1908, dec quiam Hector Hodler annonces in la revuo de UEA la ec uson de io. Anstatau la fundamenta uio, pro diversae misgvidae ideoi, la pseudosuffixo io igis pli cae pli vaste cae domage usata iam de jardecoi il facile diveneblas cae plurai e la verkinto assertas, temis pri malreguliga pasho por pausi la en lingvoin cae fari esperanton pli internazia. Char al iui oreloi, exemple Francio, sones pli bele au tui reconeble ol Franzuio. Mi citas ancora grava gravaen partoen e la recenso plurai textoi e la libro trafe cae detalo rice presentas tiun travideblan du categorian sistemon laula respectiva baza vorto, quiu cun homo homuio unu flanque, exemple anglo angluio, cae lando landano ali flanque, exemple usono usonano, povas esti rigardata kiel uno el la genia el trovajo de Zamenhof attribuebla al lia brilla linguo sento kai supera intelligentezzo la problema estas ke dum ce la Zamenhof a sistema ni niu dubo nek miskompreno eblas char gi estas travideble clara kai precisa pri kiu esas la baza vorto por plu formado Y en la homo, y en la lando, la aplico de io ofte occasigas hesitoin, inter alie, char oni ne plus cias ciu la litero i estas parto de la land noma radico au parto de la finajo. Pial che en Germanio loggias germanoi, dum en Tanzanio tanzanianoi, ciu en Indonesio loggias do indonesoi au indonesianoi cae in Rumanio chu romanoi au rumanianoi. Leginte ciuin tiuin explicoin, mi decidis usi ecte nun la finajon uio, quancam mi daure preferas la sonum di io. Ciel diris Jose Antonio Vergara, al iui oreloi, exemple Francio, sonis pli bele, au tui reconeble ol Franzuio.